tolis peccata mundi Dona is requiem Dona is requiem agnus dei Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona eis requiem, dona eis. song was deep in my heart while we were watching the station of the cross. Төрөө бид бүхэн загалмайн зогсоолыг зогсоолд оролцсон залбирч яхад сая энэ дуу миний сэтгэл зүрхний гүнд дуулагдж байсан юм аа. And the meaning is Lord have mercy. Энэ дууны утга нь эзэн минь намайг өршөөгөөч гэсэн утгатай. Lamb of God You who take away the sins of the world, have mercy on me. Бидний гим нүглийг авч утсан Тэнгэр бурхны хураг та намайг өршөөгөөч гэсэн утгатай байна. We are all a part and parcel of that suffering of Jesus. Бид нар эзэн Христийн зовлон шаналлын нэг хэсэг нь бүгдээрээ болсон. We commemorate today Good Friday, his death so that we have life. Өнөөдөр бид нэр ариун баасан гаргийн энэ ёслоор түүний зовлон шинэлж нас борсон их дурсан санаж тэгснээрээ бид нэр түүний аймаас бас хаваалцтай. A big question that I was asking since yesterday some people. Why is Friday this Friday called Good Friday? Because it is dominated by bleak and dark moments a death of Jesus. За ягаад ариун баасан гариг гэдэг юм бэ гэдэг би энэ асуултыг өчигдөрөөс хойш өөртөө тавьж байсан. Энэ бол бидний хийсэн гимнүгэлтэй холбоотой гимнүглээс үндэслэн зовлон шаналлд хүрч байгаа. Нас барж байгаа хүнтэй холбоотой. What is something good in a day where our Lord Jesus died. Тэгээд бид нэр ариун сайн баасан гариг гэж нэрлдэг. Тэгвэл бидний эзэн нас орсон өдрийг бид нар яагаад сайн өдөр гэж нэрлж байгаа юм? The Germans call it sorrowful Friday. Sorrowful Friday, a time to be sorry, to be painful, to be grieving because Jesus died. А германод гэхэд энэ өдрийг гашуудлын баасан гар гэж хэлдэг. Яагадгүй гүйл мэдээж бидний эзэн насварсан өдөр учраас бид нар гашуудах нь зөв. Other people like the British they call it God's Friday, the Friday of God. Харин англичууд болохоор энэ бол Тэнгэр бурхны бурхны өдөр гэж нэрлэдэг. We ordinary Christians we just call it the day when Jesus died. Харин жирийн христчин хүмүүс бид нар болохоор бидний эзэн Христийн нас орсон өдрөө гэж үздэг. And what is good in that? За тэгээд энэ өдрийн одоо сайн юунд оршиж байгаа юм болоо? In the Philippines when we were kids, we were told not to be laughing, not to be shouting, not to make a, a panfare or the, the noise because God or our Jesus has died. Манай Филиппин нутагт намайг хүүхэд байх цаг үеэс юу гэж биднийг сургаж ирсэн бэ гэвэл энэ өдөр инээ чанга дуугаар инээж орилж гашгирахгүй байх, галын баяр хийхгүй байх, харин ч одоо чимээгүй хүндэтгэлтэй хандахыг сургадаг байсан. Especially if we are experiencing some hardship, suffering, what is good in that? Мэдээж бид нэг хүний бидний нэгэн хэсгийн зовлон шаналлыг мэдэрч байгаа. Энэ хүндэлтэлтэй хандж байгаа энэ өдөр юу нь сайн байх вүлээ? But if we think deeper we with our faith with the eyes of faith if we think deeper good friday is really very good. А харин бид нөр өөрсөндөө байгаа итгэл бишрлээрээ Итгэл бишрлийнхаа нүдээр одоо гүн гүнзгий зааш утгыг нь сайн харах юм бол энэ бол үнэхээр сайн өдөр, сайн баасан гариг. Very good for us. If we think or if we believe that the death of Jesus is the one that liberated us from sin, that brought us out from the darkness to the light, then this is really very good. Not only good but very good Friday. За тэгвэл энэ өдөр бидний хувьд үнэхээр одоо тоймгүй сайн гарцаагүй сайн өдөр өө. Учир нь юу вэ гэвэл Иесус Христ өөрийнхөө насварсан насварлалтаараа бид нарыг гим нүглээс чөлөөлж биднэрт мөнхийн ам өгсөн учраас үүнээс сайн өдөр биднэрт байхгүй. And it becomes only very good for us if we repent from our sinful lives. If we say to Jesus, Lord, have mercy. You who take away the sins of the world, have mercy on us. Forgive us from all our sins. А харин гэхдээ бид нэр энэ өдөр өөрсдийн хийсэн гим нүглийн төлөө гимшиж эзэнт хандан хизэн минь Та биднээс болж совлогдож, бидний зовлон шинэл бидний гим нүглээс бол совлогдсож нас орсон. Та бидний гөршөөгөөч гэж үнэн чин сэтгэлээсээ гимшиж чадах юм бол энэ өдөр үнэхээр онцгой сайн өдөр болно. And as we are going forward to the resurrection, we hope and we pray that Jesus really forgives us and he will resurrect us, give us more life as he rises from the dead. Тэгээд бидний эхэзний эхэзний ахин амьлалыг амьлал руу тэмүүлж байх зур бид нар өөрсдөө гим нүгэлтэйгээ мэдрэн гим нүглээ гимшиж а бид нар тэгж чадах юм бол эхэзэнтэй хамт ахин амьлж чадах юм аа. May the Lord of mercy forgive us. Эхэзний инрэл хайр биднийг уучлах болтугай.